Ժամացույցը խելահեղ վասկով առաջ է վարգում։ Շտապում է։ Միշտ էլ շտապել է։ Ու վասկը տեղապտույտ է։ Այդ 24 կանգառները թեև հավերժորեն ամփոփող, բայց եւ ժամանակի առաջ մղիչ են։ Ու կյանքը հոսում է, իսկ ժամացույցը դոփում։ Սենյակում գոլ սպասում կա ու տոնական սեղան։ Անկյունում դրված տոնածառը լույսերի միջից աշխույժ ծիկրակում է։ Տոնածառի տակ դրված կարմրաբերան վիշապիկը ստեփ-ստեփ լեզուն դուրս է հանում, ուրախ քրքջում։ Իր տարին է մոտենում։ Դյուն է գալիս։ Հանդարտ ու մեղմ հպվում է դուր պատուհանին իրիկնային հեքիաթ հյուսում ամենուր։ Պաղ մեղմությունն այդ ջերմակ շղարշ է նետում շուրջը, ջերմակ հիացք է, ջերմակ այրոցք, ջերմակ ծրտում այդ մութ բակի միայնակ եղևնին մրսում էր, և նրա շեղ աչքերը մեգով էին պատվել վարսերին նրա դյունը կոնակերպ հրաշք յուսվեց։ Եղևնին ծրտից սրսպած ու տոկած։ Դեռ ինչքան դյուներ կգան ու կգնան։ Իսկ ինքը պետք է կանաչ ու աներեր մնա։ Անցորդները շտապում են։ Միմի տոպրակ շալակած աճապարում նոր տարի է գալիս։ Սոճու կատարին թարած ձնահավնել է շտապում։ Այ, այն ցածկոտող շնիկն էլ, կերամեջ քլուսինն էլ։ Նոր տարին դիմավորել է պետք։ Ձյունը ծաղիկ նկարեց լուսամուտի պաղ ապակում։ Ծաղիկը ջրի կաթիլ դարձավ։ Կաթիլը սпасում եւ արցունք արցունք գլորվեց ապակին ի վար։ Սրբուհին սպասում է։ Ինչի։ Հրաշքի։ Նա ակամայի ճպտաց։ Վաղուց, արդեն հազար տարի է։ Հրաշքների չի հավատում։ Երբ է դուրս եկել ձմեր պապին սրտի տրոփյունով սпасելու տարիքից։ 4-րդ դասարանում էր, երբ իմացավ ձմեռ papի չգոյության մասին։ Ասես իր գունագեղ աշխարը խլեցին, ու կյանքը դարձավ անիմաստ։ Կախարդական իր մոլորակն անեացավ։ Թված թանկագին մի բան գողացան իրենից, ու իր մանկության հեքիաթը փշրվեց։ Այդ պահից ինքը զգաց, որ մեծացել է ու թանկ երազները թողել ետևում։ Համենայն դեպս ձմեր պապ էր տուն հրավիրել։ Թող իր տոնը լիակատար լինի։ Քանզի ծնողների հորդորներն անպատասխան մնացին։ Տոնին իրենց մոտ Մոսկվա գնալու։ Չկամեցավ նաև ընկերուհիներին միանալ Պարզապես ամանորին իր տան լույսերը մարել չեր ուզում։ Միգուցե ուրախ սկիզբը նաև ուրախ ընթացք կունենա։ Ով գիտե։ Ու հիմա մենակ էր։ Նայեց պատի ժամացույցին։ Ասես կրիայի քայլքով էր առաջ ընթանում։ Սրտնեղեց։ Մի հայացքով էլ տնտղեց տոնական սեղանը։ Ամեն ինչ կա միայն զվարթյուրերն են պակասում։ Եվ սրբուհին ակամայից տխրեց։ Որտեղից որտեղ հիշեց ամիսներ առաջ տեսած իր խորհրդավոր երազը։ Սուրբ Սարգսի տոնին աղի բլիթ կերած գիշերը երազին մի ծերունի երևաց։ Ձմեր պապի նման ջերմակ մորուքով ու բարի, բարի աչքերով։ Ձերքի բաժակի սառնորակ ջուրն իրեն չտվեց։ Չնայած սրփուհին ծարավից տոչորվելով ձերքը པարզել էր պաղատանքով։ Միայն մի խորհրդավոր ակնար կարեց։ Նոր տարվա գիշերը կբախտավորվես ու անհետացավ։ Ու հիմա նոր տարվա գիշերն էր։ Իսկ սրփուհին վախոց էր դադարել հրաշքներին հավատալ։ Ժամացույցը 12 ուրախ զարկ տվեց։ Հերոստացույցի աղմկոտ երկբարն ազդարարեց, ժամանեց մեծ նոր տարին։ Երկար ու աղմկոտ հնչեց դրան զանգը։ Սրփուհին իր համար էլ զարմանալի հուզմունքով դեպ դուռը շտապեց, փութով շտկելով վարսերի դարչնագույն խոպոպիկները։ Դռների մեջ կարմրակիթ ու կարմրաթուր կանգնել էր ձմեռ պապը նվերներով լի տոպրակը շալակին շնորհավոր ձեր նոր տարին հեյ մանուկներ իմ թանկագին բամբ ձայնով դասական բարեմաղթանքները հղելով նա մի քանի քայլ արեց եւ հայտնվեց սենյակի կենտրոնում ծնապատ ոտնահետքերը դաջելով սենյակի հատակին եւ հայացքով երեխա փնտրելով։ Տանն ուրիշ ոչ ոք չկա։ Մեղավոր հայացքը հառած զմեր papին կմկմաց սրփուհին։ Ես կամեցա ինքնատիպ սկսել նոր տարիս։ Ինչպես մի պահ շփոթվեց ձմեր պապը, կամենալով դեռևս շալակը գծված պարկը վար բերել եւ այնքան իրար խառնվեց, որ зерքի հետ բեղի աչմասը փոկեց եւ այն կախվեց մնաց ձեռնոցից տարուբերվելով անհաղորդ դավադիր իրավիճակին սրբուհին ծիծաղեց ձմեր papի կարմիր թշերը ալ կարմիր երանգ ստացան Պապն առավել շփոթվեց։ Հիմա էլ ձերքը դեպ գլխարկն անհարկի տանելով հարսություն էր։ Այս անգամ էլ բամբակի ունքը շուլալվեց թևքին։ Սրբուհին քրքջաց։ Ձմեռ պապը խեղճացած էր։ Դա ակնառու էր։ Բեղի կեսը կախ-կախ, մի ունքը փոկված, տեսքը ծիծաղելի։ Չէ, Այդպիսի կտրուկ շրջադարձ չէր նախատեսել նա։ Այ քեզ խայտարակություն։ Եվ հիմա անհարմարությունից տապակվում էր ինքն իր մեջ։ Դե, նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցրեց սրփուհին, մի կերպ սանձելով անզուսպ քրքիջը։ Միգուցե մոտենանք սեղանին։ Չէ, հաստատ անհարմար էր աղավաղված դեմքով սեղանին մոտենալ եւ ձմեր պապը նեղսրտած քաշեց պոկեց բամբակյա բեղի մնացորդը խեղճացած ունքն ու անհարկի տարուբերվող մորուկը եւ սրփուհու արջև կանգնեց համակրելի մի երիտասարդ պարթև ու առնական թերևս զավեշտական իրավիճակն էր մեղավոր առանց ձևականությունների ծանոթության համար համենայն դեպս այն կայացավ եւ անսպասելիորեն անհարմար դրության մեջ ընկած ձմեր պապը միայն իրեն հայտնի հնարամտությամբ դրությունը շտկել փորձեց ջանալով վտանգի ենթարկված վարկանիշը հնարավորինս կայունացնել աղմուկով բացված շամպայնը փրփռեց երկարոտն բաժակներում։ Դե սուրբ սրբուհի լինում է եւ այսպես։ Բաժակը սրբուհու բաժակին զարկելով ու արդեն եղածից ուշքի եկած մի խորաթափանց հայացք պարգևեց նրան զմեր։ Այս անգամ արդեն գարուն դարձած պապը։ Քանզի երիտասարդի անունը գարուն էր, որ կար։ Ամեն ինչ եղավ ճիշտ այնպես, ինչպես հեքիաթում։ Անհավանական, բայց իրական։ Միգուցե սա էլ մեր գունագեղ հեքիաթի սկիզբն էր։ Թեև անսովոր, բայց եւ կարեւոր։ Ու երիտասարդը հիացմունքով նրան նայեց։ Սրփուհին շարակունեց։ Քանզի ամանորի անակնկալը շատ էր դուրեկան։ Թվում է, ողջ կյանքումս քեզ եմ փնտրել։ Իր խոսքն առաջ տարավ գահանկեց արված ձմեռ պապը։ Ու ճիշտ այսպիսին, գանգրահեր ու համայիչ, ծիծաղկոտ ու բարեսիրտ, իսկը հավերժահարս։ Ունա շամպայնի բաժակը ձերքին, մի կրակոտ բարեմաղթանք կատարեց։ Նոր տարու իրենց հանդիպման եւ Աստծո ողորմածության վերաբերյալ, քանզի հանդիպեց այն միակին, ում երազներում վախուց էր փնտրել։ Սրբուհին նման շրջադարձ չեր նախատեսել։ Կրկին հիշեց Սուրբ Սարգսի տոնը, հուշող երազը, իր թերահավատությունը եւ մեկեն շոպտաց։ Ոչ մի բան Hence, I'm best she